Elkarte berri bat eh, Basaburian eh, prefosta elkartea sortu dute. Agosti xaoren eh, sorte txean atarratzen eta elkarteko bikide gurekin goizuntan Joan eta Maider Lagurri, egunan. Egin hon. Egoitza berazea atarratzen dena, ez da zuena garra taldearen bordagain esozitateak du erosia enkanteetan. Lotura nola eginda haiekin, Joan <clears throat> guk eh, txerkatzen ginean eh, lokal bat, uh, ostatu bat, eta uste jata herriko itxeak zeikula ipatu bazela ostatu hoi eta proposatu zela herriko etxeai. Eta hor hekin harremanetan sartu gutzuk eta bo, askiai ja utzi diki kunten zuntian urbaitek uh, en biziaz dezan. Falta zizautzuen basaburun uh, leku bat hor pixka bat zien proiektuen gauzatzeko? Bai, hoi duk, uh, eh, hor, kunteran guntian, ba, xabu ian amini bat, uh, eh, komerziuk eta hola zerratzen ziela, eta nahi ginean uh, gune bat, uh, bai, uh, elkarretatzeko, eta bo, geho hor, ostatu bat, uh, ostatu bat, duk mena eginen diagu, uh, gai aldi, uh, desberdineri bat, ez dukek beti uh, ostatu baizik, eta gutukek beti zabalik ostatu bat bezala. Mm, e, osta, ez da ostatu bat ezala beti zabalik izanen, e, jara zuziak e, hor lanean ari, hor lanetik aparte e, arduratzen zizte, goitza horretaz. <laughs> Ebe, ebe, ba, ba bat Bai, ez da aktivitate ekonomiko bat egan nahi dut. Ez, alkarte bat egin jagi, amini e, bat e, bizi sozial baten egiteko ostatu horren ungu, e, izan dadin bizi leku bat ordin... E, voilà, algarretatzeko, me, voilà, alkarte baduk eta baduk ostatia, bena baduk ebai uh, mintzaldi egitia, zer nahi, uh, euh, gentik jiten ahaltuk nahi dienan proposatzea. Baxa burua, eh, ba, eh konparatzeko petiagarekin, hola deitzen duzu ez zuek nere ustez, bo, maulek, ba, maule da irin eta atagatzek, eh, sufritzen zuen, pixka bat, konparaketa hortatik eta zerbait egitea atagatzen, zinez, eh, oktan sinesten zinuten? Uh, ez, justo gu basa bitarra gutuk, <laughs> eta laket gutuk basa buian, ordin, euh, ratzaman gutuk hatxarin, pu euh, gazten hartin, eta euh, hoai zabaltu gu bestere bai, me gia, surtut bagiela gaztik, ordin, uh, ordin egin, ontsabekia basa buian, mm eta mini bat erditan baita. Mm -hmm. e, biltzen hasi ziztelarik e, eh, etzen oino, e, hori, e, zeren inguruan, eh, ze ideien inguruan e, ibilizizte, badira, ez dakit, bada filosofia bat, prifosta filosofia berezi bat? Bai, be, biltzen hasi gelaik e, gehan erraiteko duk e, gue betiko zerratu delaik, <laughs> fen hoi e, gaztenen eta zahar Be, kunteren datzen behitzien, uh, eh, usu bakotsa behitzen dela eta eh, nahi gune goxo bat eh, algarretatzeko. Eta geho uh, algarrekin egin uh, diagu bat ikusteko bakotsak uh, zer nahi gunin, zer txerkatzen gunin. Eta bon, geho adostu gutuk uh, behar gunila... <clears throat> gune bat eta bergunila lekuko jentekin aninai, surtout uh, lekuko alkartekinai eta ez, euh, ups, ez uh, lekuko, euh, ez egin euh, zerbait habo konkurentzian sartuko zen jadanik uh, basabian batien alkarte mhm. Eta guneko jentik laninai hazi, mhm. Maulen bada mugimendu bat gaztetxearen galdearen galderen inguruan, Hau gaztetxe bat bezala kontsideratzen duzu edo etziste horretan? Uh, ez bate. E, Hubek <laughs> uh, erraiten diki egia uh, e, beste so bat uh, badi jentek uh, pentsatzen di gaztetxe bat bezala da tekila. Guetak ezan bate hoi, uh, bate hoi pentsatu. Horro Oro uh, gazte desberdin gutuk eta gutuk uh, ezan ideia gaztetxe bat entzabaltzea basa bas jan bate, justo gune bat uh, alkarte batek uh, etxekik, mena bestean konparaketan eta ko hor duk. Mm eta, ba bai. surtut guetako uh, ez tiagu bortxaz ego nahi gazten hartin, nahi ginikek uh, xigo goeli bate lot ditin uh, gu esediai, jadanik hoi, uh, voilà. eta geho guetako nahi diagu egon politikatik kampo oher zabalik egon da din gune hoi. Ostatuaz, bai. Eta? Eta, di, ane jala behiki, ah, mini bat uh, oso desberdin gutuk eta nahi ginik uh, hola egon, uh, talde zabal bat, jente uh, desberdinekin barnen. Ostatuaz gain, eh, ipatu baitugu, mm, irudikatzeko, eh, irratian entzuten baita, zaila da espikatzeko behar bada, obeda argazkekin, baina nola egina da etxe hori, nola osatua da? Ordin etxe animal batuk, Eh, baduk pin eh, ostatu xala, handi bat, eta geho batutzak bi estaje uh, desberdinekin. Donc, baduk uh, badiak bat eginik. Eta hor, mementun ez dutzak uh, ez ditiak userbitzatzen xala hoek mena behantago nahi gintikak uh, mentuz prestatu... Siberuko elkartean behar balin euh, badie, ba uh, zerren usin bilkua bat uh, elkartek ez daki esobea uh, nuat zun, eta horrentako ginean ebai uh, zabaltu nahi zerbait uherri euh, uh, serbetsatzen ahaldina. Hmm. Obrak euh, badira eginak edo egitekoak? Ba ilan zumaite gintiagu, arra freskatu diagu amini bat pia. hor, justu untsa Euh, sahatu uh, diak egiazkin euh, ostatian sara eta eta gainik osarak, me euh, egiazkin ostatia diak un sara berritu, arra pintratu, uh, bortar arra, arra hor uh, egin diak sara hoi izan dadin, estatin izan dadin, zabaltzeko. Eta geho ikusiko e diak behantak u gainen uh, zerbait uh, hobek egiten aldugunez. Eta badiak bai trinketa, trinketa kantin, Uh, ostatian kantin bat duk trinket bat, trinket zahar bat, uh, bo, jentek uh, uano serbitzatzen ahal behita. Mhm. Lan horiek eta ba, etxe horren txikitzeko uh, eh, dirua behar da, nola ibiltzen zizte, nola ibiliko zizte, uh, eh, zuen baitarik nahi duzu dena diruztatu edo eh, kanpoko egiturekin ere ari zizte lanean? Be, mementoko uh, iganudan bestetan egin ginean lehen uh, konzertu bat, fin, bizpaiu konzertu, eta hor uh, egia jentek uh, sustengatu guntiela, eta hor din uh, abiatu gut, lehen lanak abiatu tiagu. Eta bon, batiagu ez tabaidak, tal din, uh, behar dugun zuinez. Mena, euh, mementoko pu erran diagu uh, isatuko ginila gue fen, abiatzia, gaiza proposatzia, gaialdi eta hola. Eta geho ikusiko uh, lan habo abiatzen dugunez eta soja nuntik hartuko dugun. <laughs> Agustin Saoren eh, etxea zen, uh, simbolo horrek bat zuen garantzia hundia zuen autuan? Be, guetako uh, ba, minibat hajartu bat zean, eh, guk uh, eh, ikendiagu etxe, fen, txerkatzen ginean uh, etxe, lokal bat, hoi ikendiagu, ordin txegur hoi, be, hoi agostisa hoen etxea baita, nahi ginik egzadani gu gaztek eta ba, <laughs> hebenko jentek jakindezen uh, eh, nurden uh, agostisa ho, eta ordin uh, gue lehen, uh, gai, estrenan, uh, eginen diagu mintzaldi txipi bat, uh, esplikatzeko nurzen ho. Eta, wala, gio, nahi ginik ek, eh, behaltu izpitian bai. egon. Eh. Eta nahi ginik ek ebai, eh, beha, ah, hoi, uh, bordaganeko galtro batuk nahi zeian gynia mena behar gynila ebai uh, agostisa hoz uh, aipatu. Odin egin segure aurten edo dagun urtin egin endiagu egin aldi bat uh, agostisa bus zerbait antolatuko diagu. Mm. E, eh, Borda gain eh, suzitate horrekin, e, eh, nora eskoak libro dituzi edo badira baldintza berezi batzu? Ez oso libre usten giti, e, e, gazki hek nahi di elekia bizi dadin. Hoiduk baldintza bakarra eta ordin, voilà. Egin dezagun, ez dezagun utz hoi, utxik deus egin gabe, voilà. Mena bestelan usten giti libre nahi dugunan egiteko. Bizi soziala, eh, importanta zela gune hortan egin duzue, eh, horren bultzatzia, eta hortaz gain bere, bere halako sedeetan eh, zoin dituzue hor lehenik ezartzen? Be, lehenetan, bon, egia jatanik gai aldi egin dugula, lehenetan bon, egin konzertik edo gaialdiak, aldiak, nahi egin tikeke egin gai eta udahuntan ebai uh, abiatuko die batze bat, kampun, uh, eh, jenten eh, taldeko batze bat, ez dekan hurra gan. den batze bat. Bai. Hoik ditugu lehen uh, sediak. Eskuararen tokia zuen elkarteana? Be, ah, hitzartu gituk ahalaz horro alhebidunez egiteko, uh, normal baita horro uskaz egitea. Geo uh, isatu diagu utzulpen talde baten egitia, ahal oso horro uskaza gerdadin. Bena geo ez duk beti aiza taldin ez beti uska emaiten, bena voilà, hoi dugu helbuia. Mm, nola da, eh, borda gain, sozietate horrekin eh, epe mugatu bat eh, baduzue, edo zuhauren elkarteak badu epe mugatu bat, edo uhun urrun soziste? Euh, gu bizi gutuk nula erren abiatzen gutuk, ez tia gumugaik eta voilà, sedi haitzinatzen den ber ikusiko euh, diagu nula ibilten den, nula haitzinatzen gien, nula handitzen, nula <laughs> bena ez tia gumugatuk eta bordagainekin be heke errandi usten zeikiela lekia bizi zeno, mena nuizpait ez palin badugu egiten, be, en eh, ideian arra eh, uh, hartuko die. Ah, Engai amendoa bizi arazteko. Eta bai. prefosta elkartean zenbat ziste, mementoan? Uh, eh, Guti gura bera? Badiak gila gintzare hainiz, mena egiazkin uh, uh, hogei bat gutuk egiazkin jamtsi beti asahatzen, pintratzen eta hola. Mena baduke bai sumait jitemaiti asumataliz, egutuk beti berrak, uh, ahalgeelaik uh, Alki laik juiten gutuk ez eh, guna hi, estiak gentik bortxatu nahi ez euh, beti hori zatea, zerren eh, mestelan gutuk euh, luiz azi beti bergoa di tordin sumait euh, behin jiten tutsak, beste sumait kajik beti hor tutsak, amini bat egitzen duk. Men abon sabalik beikia nahi dienak jiten ahal tutsak. Bon, tanoz jiten algira behaz. Ah, me tia uste hostialien, badiak <laughs> egoi lehen gai aldia. <laughs> Eta preseski, aurkeztu gaualdi hori? Hortin eh, gaialdi hori hasiko diagu gaiko sortzitan. Horri eh, Hor eginen diagu bat uh, ebe txebe etxean zabaltzia dukek. <laughs> Joanak eskibatuita giltzen urtu gitzia. <laughs> Estrenaldia izanen da? Bai, estrena dukek ordine agostisa hoke giltzak urtu gitzik lehiotik. Eta geho, iginendiak gu eh, bizien eta mini bat. Uh, hoi, uh, juge bat uh, haik uh, lan C'est haibuz, eta bat tu uh, que que un agosti oursienne Eta geho, bediatzi badia gu bi konzertu, donc tefalo taldia eta sombrez taldia. Eta voilà. Eta geho gaian Hala, justu hori uh, ostiraleko, ahemanetan txertzeko diteko egin duzue, baina bestenaz, uh, eh, uh, eh, xare sozialetan baduzue Facebooken hori bat, en ustez hori alde bat, nola sartu mailen bidez edo telefonoz, nola bai, eman kontakto bat, uh, behar bat da? Badiagu Facebook bat, eta hor ezartzen titiagu aldikal uh, gaizak antolatzen tugulaik hor ezartzen titiagu, eta geho mailez bidez ebai egiten diagu, uh, igortzen diagu mail... Ukin uh, diagu, uh, lehen konzertik, hartititiak jenten mailak, eta nahi, badi, nahi baitia kuentin etxeki, uh, aldikal mail bat igorten diagu zerbait egiten digulaik, jente huier. Eta isiatzen diagu ebai, normalki beti afixatzia nuiz eginen dugun dagun bilkua, markatu duk uh, ostatiana itzinin, badik beti pape bat, hola, jina hidena, be, sogiten dik nuiz den dagun data, eta jitena Internet gabe. <laughs> Untsa ah, <laughs> <laughs> eh, da, prefosta... Hanin ez behitzik Facebook. Ez da, internet konexio txarra basa buruan edo... Ba, ba, ba. Gibizu sozial antako gitzik, ez internet antako. Adas, adas, untsa da. Prefosta, elkartea beraz eh, basa buruan txortu zena, atajatzen, eh, obeki erran, joana hauki eta maidek mil esker gurekin izanik, eta bestaldi bat arte. Eskerik hain txalik arte.